Heta fe. Hoi necroi palai catepresunto, cae hespodos en stamnoe et reito. He meis tithemen tus necrus hemon eis droiten, cae eita eis feretron, cae ec feromen autus sun pompae nomis domene prosto coimeterion hu ton hieron telesthenton, hu po ton necrophoron eis ferontai, thaptontai, kai homa autois epiballetai. Ho tafos trapezde caeluptetai, kai mnemeiois, kai epitaphiois cosmeitai. Hotan he ekfora ginetai, ho necros ekferetai, ta epikeedeia, aidetai kai hoi koodones kruontai